10 bob hazrati ayso o'n ikki shogirdini yeniga chaqirib ularga jillani haydash va har xil og'riq silohlarni saqaytish huquqini berdi bu 12 ikki shogirdining ismlari mundoq petrus dabmi atalgan simon va uning inisi andar zabadiyning o'g'li yoqub va uning qarindishi yuhanna filip va bartolomay tomas və bacgır Mətta, Halpayның oğlu Yaqub və Taday, vətənpərvər dəb atalğan Simon və Həzirti Əysağa satqulluq qıған Yahudə Şqariyot. Həzirti Əysa bu 12 şagirdini xalqning orziga əvətişdən avval ulağa mundaq tapıldı. Yahudi əməslərinin zeminlərgə bamangla, Samariyliklərinin şəhərlərgə mu bamangla. Unundan xudoning yo'qolgan qo'y podilari ya'ni isroillar orsig'i beringlar borgan yeringlarda arishning podsholig'i namoyon bo'lish oldida turdi deb jakarlanglar kasallarni saqaytinglar o'liklarni tirildiringlar mahov kasallarni saqaytinglar jilloni haydivetinglar bu imtiyozlarni haqsiz olgan ekansizlar haqsiz ishlatinglar hamyoninglarda oltin kumush va mis pullarni ilib yurmanglar safarga chiqqanda na xurjun na biror ortiq ko'nglak na oyoq na hosa ilvomanglar chunki xizmatkor kimga xizmat qilsa shuningdan ish haqqi ilishqa haqliq biror shahar yoki yezg'i bo'lgan vaqtinglarda oldi bilan u yerda seni qabul qilishni xohlaydigan kishini izlab tepib u yerdan ketguncha shu kishining uyida turinglar biror uyga kirganinglarda ularga omonlik tilanglar agar u oyildikilar sizlarni qabul qilsa ularga tilagan omonlig'inglar ijobat bo'ludi agar sizlarni qabul qilmasa tilagan omonlig'inglar o'zinglarga yonidi sizlarni qabul qilmagan so'zinglarni anglamagan kishining uyidan yoki shu shahardan oylig'ininglarda ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardiki to'pini qiqivitinglar bilib qo'yinglarki u shardikilarning qiyomat kuni totadigan jazosi sodom va gomor shardiki razil kishilarning totadigan jazosidinmu eg'ir bo'ladi mana man sizlarni qo'ylarni bo'rilarning orsiga avatgandek avatiman shunga yilondek sazgur kaptardak sodda bo'linglar kishilərdən pəxəz bolunlar. Ular sizlərni tutqun qılıb, sotqı tapşırıb beridu. İbadət xanlarda qamçılaydı. Sizlər mağa işənginlər üçün vali və padşalar aldığı elib berilib, soraqqı tartılısızlar. Bunun bilən, ularının və Yahudi əməslərinin aldıda menin guvaçılarım bulusizlər. so'roq qilingan vaqtinglarda qandoq javob berish yoki nima deyishdan andisha qilmanglar chunki u chog'da qildigan so'zlaringlar sizlarga nesib qilindi sizlar o'zinglar so'zilmaysizlar balki arishdiki otanglarning ro'yi sizlar orqali so'zlaydi qarindosh qarindishiga ota bolasiga xoyillik qilib ularni o'limga tutib berdi bolalarmi ota onasi bilan qarshilashib ularni o'limga ittirdi manga ishongininglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qiladi lekin oxirgicha bardoshlik berganlar jazman qutqizildi ular sizlarga bir shahrda ziyonkashlik qilsa yana bir shaharga qechib beringlar bilib qo'yinglarki sizlar isroilning butun shahrini orlab bo'g'icha inson o'g'li qaytib keladi shogird ustozidan qul g'o'jayindan ustun turmaydi shuning uchun shogird ustozidek qul g'o'jayindek bo'g'iniga qanoat qilsin ular uyning beshi bo'lgan meni jinloning podshoyi shayton deb otgan yerda uyning a'zolari bo'lgan sizlarni texmi zo'r haqorat qilmamdi biroq bundoqlardan qo'rqmanglar chovsi chitqi yeyilmaydigan hech qandoq yoshirin ish oshkorlanmaydigan hech qandaq maxfiyatlik yo'qdir mening sizlarga maxfiy aytganlarimni sizlar ochiq oshkora aytaveringlar qulqinglarga pichirlab aytganlarimni xalqi olamga chakarlanglar teninglarni o'ltirsimu keninglarni olamaydiganlardan qo'rqmanglar aksicha teninglarnimu jininglarnimu do'zaxda halok qilolaydigan xudodin qo'rqinglar ikki qushqoshni bir tangaga chetib olg'ili bo'lsimu lekin arishdiki ota bilmay turib ulovdin birsimu yerga tushmas sizlarga kasak hatto sizlarning har bir tol chechinlarningmu hisobi bor shundoq ekan qo'rqmanglar chunki sizlar xudo uchun nurg'ulg'on qushqoshdimmu qimmatlikda ko'pchilik oldida meni itrof qilganlarni manmu erishdiki otamning oldida e'tirof qilaman biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlarni manmu erishdiki otam oldida rad Mini meni dunyoga ilip elib ikin deb o'ylab qolmanglar man tinchlik emas balki jidal mojro elib keldim mening vajimdan o'g'il otisiga qiz onisiga kelin qiynonisiga qarshi chiqidi odamning dushmani o'z oilasidagi kishilardir ota onasini mandinmi aziz ko'rdiganlar mening shogirdim bo'lishga loyiq emas farzandlarini mandinmi aziz ko'rdiganlarmi mening shogirdim bo'lishga loyiq emas o'zining krestini ko'tirib manga agashmaganlarmi shogirdim bo'lishga loyiq emas o'z hayotini oyaydiganlar aksicha uningdan mahrum bo'ladi men uchun o'z hayotini oyimaydiganlar uningga erishidi sizlarni qabul qilganlar meni qabul qilgan bo'ladi meni qabul qilganlar bo'lsa meni avatkichi xudoni qabul qilgan bo'ladi bir payg'ambarni xudoning so'zini yetkazganligi sababidan qabul qilganlar payg'ambar bilan o'xshash inomga erishidi durust odamni uning durust bo'lganligi sababidan qabul qilganlarmi shu odam bilan o'xshash inomga erishidi bilib qo'yinglarki hazrati aysoning shogirdi deb shogirdlarim ichidagi eng arzimas biriga hatto biror ichini sovuq suv bagan kishimu jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi